Book 2 65 65 დასაბუთება დასაბუთება რატომ არ მოდიხართ რატომ არ მოდიხართ ძალიან ცუდი ამინდია ძალიან ცუდი ამინდია არ მოვდივარ რადგან ასეთი ავდარია. არ მოვდივარ, რადგან ასეთი ავდარია. რატომ არ მოდის? რატომ არ მოდის? ის არ არის დაპატიჟებული. ის არ არის დაპატიჟებული. ის არ მოდის, რადგან არ არის დაპატიჟებული. ის არ მოდის, რადგან არ არის დაპატიჟებული. არ არის დაპატიჟებული. რატომ არ მოდიხარ? რატომ არ მოდიხარ? დრო არ მაქვს. დრო არ მაქვს. არ მოვდივარ, რადგან დრო არ მაქვს. არ მოვდივარ, რადგან დრო არ მაქვს. რატომ არ რჩები? რატომ არ რჩები? კიდევ მაქვს სამუშაო? კიდევ მაქვს სამუშაო? არ ვრჩები, რადგან კიდევ მაქვს სამუშაო. არ ვრჩები, რადგან კიდევ უნდა ვიმუშაო. უკვე მიდიხართ? უკვე მიდიხართ? დაღლილი ვარ. დაღლილი ვარ. მივდივარ რადგან დაღლილი ვარ მივდივარ რადგან დაღლილი ვარ რატომ მიემგზავრებით უკვე რატომ მიემგზავრებით უკვე უკვე გვიან არის უკვე გვიან არის მივემგზავრები რადგან გვიანია მივემგზავრები რადგან გვიანია ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: www.book2.de